Gwell e viben di sadon, viden a bar a ton akurun? Hag e vin, halfen huit a Mat, kant oa dud le fedon, da beder vi gwellet? Troioù pember, pember antar? Nal fes don a bretorik, me garfe war kot chikour de stal bar a de far d'ar sandwichou. Don rin da zi war neuze. Pesa damzar zo prometet? Koumoul zo prometet, met le an anglaou. Gwelet vi ben disadon, vid an abad en tan a kurun? Hag evin, penoz halfen huit a warze. Mat, kant oa dud le fedon, da bedar vi gwelet? Troioù pember, pember antar? N'alfez ket don n'alfez don abretorik, me gafe oa kot sikour de stali bar a de farda ar sandwichou. Don rin da zi ar neuze. Pes a damzer zo prometet? Koumoul zo prometet, met lefeke be anglaou. glaou.